Mēs tam, kā dzīvot, lai mēs varētu justies kā svētais Laurencijs, kas dzīvo debesu valstībā. Ko mēs zinām par svēto Laurenciju? Ir vairāki stāsti par svēto Laurenciju, bet labi zināms ir tas, kurš stāsta, ka Romas perfekts, kuru sūtīja Tiesārs, pieprasīja Lauren, svētajam Laurencijam, lai viņš parāda visu baznīcas bagātību, un pēc dažām dienām svētais Laurencijs atveda nabadzīgos un slimos ļaudīs no Romas un teica prefektam, ka tā ir patiesa baznīcas bagātība. Ir vēl viens stāsts par Svēto Laurenciju. Varbūt nedaudz mazāk zināms. Pirms imperatora Valeriana Pāvēles arestēts pāvestu Sikstu II, pāvests izsauca pie sevis svēto Laurenciju un iedeva viņam biķeri, kuru Kristus izmantoja pēdējo vakariņu laikā, svinot pirmo svēto misiju. Šīs biķeris ir Euharistijas relikvija jo tās virza mūsu domās uz svēto misiju. Svētais Laurencijs parūpējās par biķeri un atdeva to saviem vecākiem, kas dzīvoja Spānijā. Pateicoties tam, tas ir saglabājies līdz mūsdienām, un mēs varam to apbrīnot Valencijās katedrālē. Tā kā svētais Laurencijs no pavesta saņēma pēdējo vakariņu biķeri, viņš kļuva par īpašu euhari, euharistijas aizstāvi. Tāpēc mēs šodien pulcējāmies svētajā misē, svētā Laurencijā svētku dienā, svinam euharistiju. Mums, jo īpaši jādomā par euharistijas noslēpumu, kā tā izdzīvot kā tajā piedalīties. Jānis Pavils II savu pēdējo encikliku veltīja evaharistijai. Viņš rakstīja, ka baznīca tas ir kāds no mums, dzīvo pateicoties evaharistijai. Evaharistija veido baznīcu, evaharistija ir viss baznīcas garīgais labums, tās ir pats Jēzus Kristus. Varbūt pavesta enciklīka par evaharistiju ir viņa liecība mums, lai mēs varētu pienācīgi svinēt svēto misiju. Mani darbie, kad mēs skatāmies uz cilvēkiem un viņu dzīvi, droši varam teikt, ka daudzi cilvēki ir nelaimīgi, skumji un nomākti. Cilvēki, kuriem dzīvā sagādā liela mokas Es runāju ne tikai par cilvēkiem, kuri netic dievam, bet arī baznīca ir daudz skumju nomāktu cilvēku. Viņi pat piedalās svētajā misē, satiekas ar dievu, jo pieņem komuniju, un tomēr viņu dzīve valdā skumjas. Vai tas nav mazliet dīvaini? Vai tikšanās ar dievu, kas ir vislielākā mīlestība? nevajadzētu piepildīt cilvēku ar prieku, entuziasmu un cerību. Es taču satiekos ar to, kas ir vislielākais. Es satiekos ar Dievu, kas mani mīl, ar Dievu, kas zina, kas man visvairāk ir vajadzīgs. Un tomēr daudzi cilvēki nāk uz draugu skumju, nomākti, un pēc svētās mises viņi joprojām ir ir skumji un nomākti, ir vērts pajautāt, kāpēc tas ir. Ir vērts šodien uzdot jautājumu, kāpēc es dodos uz baznīcu, kādu vietu Dievs ieņem manā dzīvē, kā es izdzīvoju svēto misiju. Tagad varam piecelties un lūksimies. Sveta Laurencija z Bilnjecibu lugdami piesauksim Dievu. Pateiksimies un lūgsim par baznīcu, par tās ganiem mūsu pāvstu Francisku, mūsu biskupiem, īpaši lūdzam par Andri, par priesteriem, īpaši šodien arī lūdzot par Karolu, par diakoniem lai svētā gara vadīti viņi ikvienam cilvēkam spēj parādīt ceļu pie Kristus. Mēs pateiksimies un lūgsim par to, ka Dievs mūs ir aicinājis būt par saviem bērniem. Un e, būsim, lūgsim, lai mēs esam stipri savstarpējā mīlestībā un paļāvībā uz kungu. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dievs lūgsim un pateiksimies kungam par jebkuru iedvesmu, jebkuru aicinājumu, kurš viņš mums dāvā. Lai mēs bez šaubām un ar eh, iedektām sirdīm spētu liecināt par Dieva valstību. Lūksim par mūsu mīļajiem, kuri palikuši mājās un eh, nav kopā ar mums. Nesīsim savās lūkšanās viņus pie Dieva lai Dieva svētība viņus pavada. Pateiksimies un lūgsim par um, laulības dāvanu, īpaši lūdzam pateicībā un lūdzam svētību Līgai un Arnim, kuri vakar svinēja desmitgadu eh, laulības jubileju. Mēs tevi lūdzam! pateiksimies un lūgsim par Dāngniju, kuru šodien svin eh, dzimšanas dienu, un mēs aicināti esam visi kopā to svinēt, un arī šis miss upuris ir veltīts par viņu. Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs! Kungs, Jēzu Kristu, esi mūsu sargs un stiprums visās mūsu dzīves svētrās. Liec mums saukt uz tevi visās savās grūtībās un paļauties uz tavu paļāvību. Mēs tevi lūdzām, kungs un dievs. Kungs, Dievs, tu vēlies visu cilvēku labumu, uzklausi mūsu pazemīgās lūgšanas un izlai pār visiem šiem nodomiem un tiem nodomiem, kuri vēl ir neizteikti un kurus mēs izteiksim šīs dienas laikā, savu svētību. To lūdzam caur Kristu mūsu kungu. Amen. của thế giới atceries arī mūsu ļaunus un māsas, kas ir aizmirsuši ar cerību uz augšanu sēšanu. Tā arī visus, kas ir bijuši tavā žēlsirdībā un ļauj viņiem redzēt tavu varu. Apžēlojies par mums visiem veselīgi lūdzam, lai kopā ar svētību Mātiju Jānu Mariju, ar svētā Jānu Mariju Sīgavāju, ar svētājiem apostoliem, ar svētā Lāvnici, zadievušo mums vidām,

Męsa atstājam vienreiz mums godu savukiem. Raudies nevis uz mūsu grēkiem, bet uz savas baznīcas ticību un stiprību visā Kristīgo saimē savu vienu un vienību. Mēs tevi lūdzam, tad dzīvo un valdi mūžu mūžos. Lai Dieva mīlestība jums vienmēr. Sniedziet viens otram mieru un izlīgumu sveicienu. Divam mieru. liecību pēc šīs mises es aicinu Arni un Līgu atnākt te priekšā. <laughs> jā, jā, jā, jā, nāciet, nāciet, nāciet. nāciet. A, kur viņš ir? Duhu Svatým. Kas jums jādara? Nekas savu dzīvi. Savu dzīvi. Kā jūs dzīvojat? Laimīgi vai ne? Prima vez que eu considero os meus cinco chefes, já tínhamos dado nossa sequência Matteo, non io che sei istillato. Sarà da solo io sono scioglierà chiamare con tale prima guerra, non ci guazzini. Sarà Gesù Cristo nostro. Amen. sono anche quella che è stata questa mia Well, it's